بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله وكرمه وجوده وهو على كل شيء قدير أما بعد Kære brødre og søster i islam, vi har nået frem til Surat Shu'ara, vers nummer 112. Og i den, der har vi talt om Nuh, alaihi salatu wassalam, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger efter A'udhu billahi sami'a al-alim min al-shaytan al-rajim, قال وما علمي بما كانوا يعملون وقال وما علمي بما كانوا يعملون Han siger til sin Rabb subhanahu wa ta'ala, min viden angående hvad de har foretaget sig, er ukendt for mig. In hisabuhum illa ala rabbi. Selve straffen, den tilhører min skaber. Lav tash'urun, hvis I har den følelse. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ Og det er ikke mig, der skubber de fasttroende væk fra mig. In ana illa nadhirun mubin. Mit opgave er at være nadhir. Nadhir, at bære nadhara. Og hvad betyder at bære nadhara? At advare folk. Mubin, klargøre tingene. Og her er det vigtigt for os, at vi forstår hvilken opgave som en muslim man skal bære. Læg mærke til, Nuh alaihi salatu wassalam, som har kaldt til Allah i 950 år. Hans opgave er ikke at straffe folk. Og det er derfor, da han siger, In hisabuhum, selve straffen tilhører Allah. Vi snakker ikke hudud. Læg mærke til, hvad jeg siger. Jeg er ikke i stand til at tale om, hvilken straf Allah har valgt, det skal være for os. Men vi snakker om de usædvanlige, som mange mennesker går hen og begynder at dømme folk for. Eksempel. Jeg er uenig med dig, så begynder jeg at køre imod dig. Nu kører der en kampagne, hvor grupperinger altid er imod hinanden. Salafi mod Salafi, Ikhwani mod Ikhwani, øh, Khawarij mod Khawarij, alle kører mod alt. Hvorfor? Fordi alle skal overbevise dig at det, det er på, er sand. Er det ikke rigtigt? Fordi de vil gerne påpege, at deres vej er rigtigt. Kan vi ikke se, at nogle af de her grupper har haq og har batil? Kan man ikke se det sådan der? Nu taler jeg kun til Qatada, ham kender jeg, han kan godt tåle det. Og Qatada, kan man ikke se, at nogle af grupperne kan have haq og kan have batil? Ja. Yeah selv shaitan, selv al-shaitan, kan have haq og kan have batil. Og det er derfor, da en sahabi beskyttede mal zakah, så har shaitan lært ham nogle ayat for at beskytte ham fra ham. Det vil sige, at han havde noget godt, som han bagte på, selvom han ikke brugte. Og det er derfor, vi er vigtigt for os alle sammen, vi ved, hvad vi foretager os. At selve straffen tilhører Allah subhanahu wa ta'ala. Og vi skal ikke være med til at straffe mennesker. Der er mange mennesker, der begynder at sætte folk i båse. Eksempelvis. Ham der, eller Jahannam. Ham der, han er i, øh, i den øh, dybeste, dybeste hul i Jahannam. Hende der, hun bliver straffet, hun bliver brændt. Allahu Akbar. Hvem er du til, at du kan uddelegere personernes straf eller de værdifulde, som de har udført? Der kan godt være, et menneske udadtil siger godt ud og er klar sig rigtig godt, men Allah kommer til at straffe ham. Og måske den der person, som du taler om, at du tror, at hans handlinger vil føre ham til Jahannam, wal billah, så vil Allah redde ham fra det. Derfor man skal være påpasselig. Selv vil Jannam og Nar tilhøre kun en. Det er Allah, men mindre at en person dør på kufur, eller er på kufur. Og det er derfor, at det er vigtigt for os at se, hvis han der er fortsættende med at være sådan der, så er han i Jahannam. Sandt. Men lad være med at indikere, at selve Jahannam er ham tilhørende, men mindre at Allah har sagt det, eller Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Du er ikke Rabb. Du er ikke skaberen, som ved, hvor personerne havner hen. Det er kun Allah, der ved det, subhanahu wa ta'ala. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين Åh Nuh, hvis du ikke stopper øjeblikkeligt med at kalde på os og føre os til den sande vej, som du hævder, så kommer du til at være blandt dem, som bliver stenet. قال رب إن قومي كذبون Han sagde, åh min skaber, min folk, de tror ikke på de, jeg kalder på. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فافتح بيني وبينهم Og Allah gør en åbning blandt os og red mig og dem som er sammen med mig på samme spor fra det her folk og her betyder det at Nuh lavede dua på hans befolkning og når en profet laver dua på hans befolkning så vil Allah straffe den øjeblikkeligt فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون Vi har reddet ham og alle dem som er sammen med ham i skibet som er fyldt op ثم أغرقنا بعد الباقين og de resterende dele rundt omkring de kom til at synge i vandet Inna fi dhalika la ayah. Alt det her, så I kan lære af det. Det er bare et ayah. Et tegn. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Og de fleste af dem har ikke været troende. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Og du skal vide, at din skaber, han er magthævende, og han er rahim, barmhjertig. كذبت عاد المرسلين En befolkningsgruppe, der hedder Ad, der kommer fra arabiske halvø. Nogle af dem siger tæt ved Oman. Allah sendte en profet til, så siger Allah subhanahu wa ta'ala, at Ad, de har ikke været troende på de tilsendte budbringer. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون Hud han blev sendt til Al, og han sagde til dem, er det ikke på tid i er trone? Er det ikke på tid I retter op på jeres din? Er det ikke på tid, at jeres din bliver fuldført til den sande? Inni lakum rasulun amin. Jeg er en budbringer, som er troværdig med den kilde, jeg har. Fattakullaha wa ati'un. Frygt Allah og følge mig. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Jeg spørger jer ikke om belønning. Jeg spørger jer ikke, at I skal give mig noget for de kaldelse, jeg bygger på. Fordi alt belønninger tilhører min skaber, skaberen af hele universet. أتبنون بكل ريع آية تعبثون Og her, at dem i Ad, de havde den der fænomen. De ville gerne bygge nogle kæmpe huler, hvor de tog nogle høje bjerge, og så laver det ind i bjerge, bygninger og alle mulige ting, som de aldrig brugt. Sesir Allah Atabnuna bi kulli ray'in ayatan ta'bathun Går I efter at I bygger Af hvert opløftet dele Så I har det kun for sjov وتتخذون مصانع لكم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون Og I bygger også de høje huse, som I kunne være der en form for beskyttelse, som om I er der for evigt. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ Når I begynder at angribe og gå til kamp, så er I nogle hårde personer. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِعُونَ Frygt Allah og tilbed Allah med den kaldelse jeg har. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ Og I skal frygte ham, som har givet jer alt, hvad I ved. Alt, hvad I har lært, det er Allah, der har lært jer det. أَمَدَّكُمْ بِأَنَّعَامٍ وَبَنِينَ Han har givet jer dyrene, og han har givet jer børn. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ Haver og flyder vand. Inni akhafu alaykum azab yawmin azim. Jeg frygter for jer en hård straf. عذاب yawmin azim. en hård dag, hvor der straf. قالوا sawa'un alayna. Awa'afta am lam takun min alwa'idhin. Lige meget, om du kommer og prædiker for os, eller om du ikke gør det. إن هذا إلا خلق الأولين Alt det her, det er hvad de bærer af maner. Af de tidligere grupperinger, eller af de tidligere folk. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ Og vi bliver ikke straffet. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ Inna fi dhalika la aya. Fakadzabuhu. De har ikke troet på den kaldelse, han bagte på. Fa'ahlaknahum. Vi har straffet dem. Inna fi dhalika la aya. Alt det her, det er et tegn. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Og der er ikke så mange, der kom til, til, til den sande tro. 18. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Og jeres skaber, han er magthaveren, og han er rahim, barmhjertig. كذبت ثمود المرسلين og efter Ad, så kom vi til Thamud. Og den er også fra den arabiske halvø. Kadhabat Thamudul Mursalim. Og Thamud. Allah sendte en profet til dem. De troede ikke på det. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون En af deres folk en, en mand min manér, min god kaldelse. Han hedder Salih, a.s. Han kom og sagde til dem, er det ikke på tid, I er troværdige? I er troende. Inni lakum rasulun amin. Jeg er en profet, jeg er en budbringer, som er troværdig. Fattaku Allah wa ati'un. Frygt jeres rab og adlyd ham. وما أسألكم عليه min أجر Det jeg spørger jer om er belønning, in ajriya illa ala rabbil alamin. Og alle de belønning jeg forventer, de får jeg af min skaber. Allahu akbar. Atutrakuna fi ma hahuna aminin. Og I bliver forvalgt. Og her er det vigtigt for os, at vi forstår, at I forlader I alt, hvad den dunya bærer, og I ønsker kun en ting, at Allah vil straffe jer. Hvis I vælger din, så vil Allah belønne jer. Hvis I vælger dunya, så vil Allah straffe jer. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم Vil I forlade alt det her, som er haver, som har vand under sig, flyder der løber rundt, og wazurur, blomster, og alt der blomster op af jorden, og så store nakhl, store dadetræer, طلعها hadim, og det er nadij, rahis, flot, og I kan benytte jer af, at det her, hvad I kan bruge i form af skygger, så når I ligger ned under, så får I skygger. Og så siger han, وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ Og I laver nogle huse op i bjergene, bare for sjov. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ Frygt jeres rab, og kom til fornuften. ولا تطيعوا amral المسرفين Lad være med at være blandt dem, som forkaster deres penge ud, ligesom der er ikke nogen grund til at spare op på dem. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون Det er dem, der skader på jorden, og de redder ikke jorden. قالوا إنما أنت من المسحرين Du er blandt dem, som laver magi. Ma anta illa basharun mithluna. Du, du er, du er ligesom os. Du er bare et menneske ligesom os. Fati bi aya in kunta min as-sadiqin. Kom med noget, som vi kan se, at du er en troværdig person. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. Her der kan I se en naqa. Naqa kamel. Og altså den, den kvindelige form for kamel. Og så siger Allah til ham, en dag drikker den her dyr, og en dag drikker befolkningen. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوء Og lad være med at skade den. Fordi den der muldyr, eller selve naqa, øh, kamelen blev født af ingenting, lige foran dem, så kom den ud. Og det er derfor, de undrer sig lidt over, hvilken ayah Allah subhanahu wa ta'ala, han vil, han vil skabe. Og Allah skabte den af et bjerg, ligesom Sakhra, hvor ud af den her klip, der kom bare øh, en naqa ud. Stort og livende. De kunne røre ved den. Så sagde han, her, det er et tegn. Se det. I drikker en dag, og selve dyret drikker en dag. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوء Lad være ved at røre den eller skade den. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ Og hvis I rører den, eller gør noget skade på den, så, bliver, så, så skal I bare forvente en ting. Straf. فَعَقَرُوهَا De holdt den tilbage. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ De holdt den tilbage og dræbte Og så kom de og fortrudte bagefter. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية Øjeblikkeligt kom Allah med hans straf. Så du kunne se det med deres egen øjne, hvor de selv har fortrudt. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Og de fleste af dem har ikke været troende. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Og din Rabb og min Rabb Han er aziz, magtfuld, الرحيم barmhjertig. كذبت قوم لوط المرسلين. Læg mærke til, at Allah kører igennem alle profeterne for at minde os om det. Og vi har behov for at blive mindet om profeterne. كذبت قوم لوط المرسلين. Lots befolkning har været uartige og ikke har været troende over for profeterne. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون Når Koran siger akhuhum, så er det fordi han er blandt dem, han er fra dem. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, at vi forstår, at Ruhum i det her sammenhæng, det betyder, at han er en del af den. En del af den, det vil sige fra slagsen. Og når Lot a.s. sagde til dem, er det ikke på tid, I er troværdige og troende? Inni lakum rasulun amin. Jeg er en profet, som er troværdig. Fattakullaha wa ati'un. Frygt Allah og adlyd. ma as'alukum alayhi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Jeg spørger jeg ikke om belønning, da selve belønning tilhører min skaber. أتأتون الذكران من العالمين Kommer I قضايا صعب من من والعياذ بالله استنفع من من من استنfar وتذرون ما خلق لكم أي Allah har skabt til jer, kvinder. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم أي förlövar Allahs skapt till er koner بل أنتم قوم عادون Men I går over naturlige processer قالوا لئن لم تنتهي يا لوط Og Lot, hvis du ikke stopper øjeblikkeligt, لتكونن من المخرجين Så vil du blive skubbet ud. Og skubbet ud her, det vil sige dræbt eller smidt ud af byen. قال إني لعملكم من القالين Jeg tager afstand. og her er det vigtigt for os alle sammen, vi forstår, at det som nu alaihi salatu wassalam gør, han tager afstand, hvad de har gjort. Øh, og det som I gør, at jeg tager afstand af jeres handlinger. Og det gør vi. Vi tager afstand. Hvad Luts befolkning gør. Vi tager afstand fra enhver handling, som går imod Allah subhanahu wa ta'ala og hans profet. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Og Allah, red mig og min familie fra de handlinger, som de foretager sig. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ Vi har reddet ham, og vi har reddet hans familie alle sammen. Illa ajuzan fil ghabirin. På nær en kvinde, det hans kone, som er blevet ramt, hvad hun er blevet ramt af Og ramt, det er straffen. Fordi hun prøvede at hjælpe sin befolkning. Fordi hun troede ikke på kaldelse af Lut a.s. Allahu akbar. ثم دمرنا الآخرين Og så her har vi skadet de øvrige. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين Og efter ødelæggelse, så har Allah sendt vand for at rense. For at rense luften. For at rense jord. Fra de beskidte handlinger, det her folk har gjort. Allahu akbar. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين Og vi har nedsendt vand, så de værste vand, som Allah har sendt, på dem, som de skal have været forventet. Allahu akbar. Allahu akbar. إن في ذلك لآية قال دي هذه التعن وما كان أكثرهم مؤمنين og der er ikke mange, der kom til iman. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Og din skaber, han er al-aziz, magthævende, al-rahim, barmhjertig. كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ Og her har vi nogle folk, eller ikke os i det arabiske halvø. Der er forskellige udtalelser om det, og de var ikke troende. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون Og Shu'aib, en profet, han talte til dem, er det ikke, er det ikke, er det ikke, er det ikke rigtigt, at de burde være troende, så har de benægtet ham. Inni lakum rasulun amin. Det samme. Jeg er en troværdig profet. Fattaqullaha wa ati'un. Frygt ham og kom til fornuft. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Jeg spørger ikke om belønning. Min belønning er tilhørende min skaber. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين I skal fuldføre vægten, og lade være med at være blandt dem, som er fortabt, og de snydt. De var gode til at snyde folk med mikial, og mikial det er med vægten. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ Og når I øh, vægter, så skal I vægte med noget, som er lige. Det vil sige 1 kilo, 1 kilo. Det skal ikke være 1 kilo 900 gram. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ Og lad være med at snyde folk for deres svar. Yani, når en person han kommer for at sælge øh, noget, så lad være med at snyde ham og tage det for billigere penge. وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ Og lad være med at være skadelig på jorden, som I er. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ Og I skal frygte ham, som har skabt jer. Og hvem er det, der har skabt dem? Det er Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ Det betyder at de tidligere nævnte nationer. قالوا إنما أنت من المسحرين Og du er blandt dem, som er ramt af de samme sygdomme som de tidligere profeter, og det er magi. وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا Og hvad du er, du er profet. Eller hvad du er, du er menneske ligesom os. وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ Og vores bedste bud på dig er, at du er en løgner. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Send straf fra himlen på os, kisafan, og det er bare en form for, øh, ligesom en form for send fra himlen, kisaf, og det er alt hvad Allah kan sende op fra ned, det er, øh, hvad hedder det, øh, elkugler, er det ikke det hedder? Elkugler, elkugler, hedder det ikke, Rabala? Elkugler? Sådan nogle øh, glødende kugler, som pff, stormer ned. Er det ikke det, det hedder? طيب فأسقط علينا كسفا من السماء send på os elkugler op fra إن كنت من الصادقين hvis du er troværdig, troende قال ربي أعلم قال Rabbi a'lamu bima ta'malun. Allah ved, hvad I foretager. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة فكذبوه de troede ikke på ham فأخذهم عذاب يوم الظلة så har Allah subhanahu wa ta'ala sendt en straf og det er en sahab sky som kom og dækkede det hele som begyndte at komme med regn. Men den der regn er ikke almindelig regn. Det er ren ild. Så Allah sendte sky. Den passer ikke ind i naturen. Og så i stedet for, at der kom vand, der kom ild ned til den. Allahu Akbar. Innahu kana azab yawmin azim. Og det var en hård straf for den. inne fi zalika laaja, husk det. Ja ummet al-islam og muslimerne, al jihad, de tegn. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Og de fleste af dem har ikke været troende, kun nogle få. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ Og din skaber, det er ham, som er magthavende og barmhjertig. وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ og alt det her, det er nedsendt af skaberen af det hele, det er Allah. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ Ham som bærer al-wahi, det er Jibril, og han blev kaldt al-ruhul amin. Ala qalbika litakuna min al Og Muhammad, ham som kom med al-wahi til dig, det er Jibrail. Jibril blev også kaldt. على قلبك potentiale على قلبك لتكون من المنذرين så du kan være blandt dem som bærer risaler brev videre بلسان عربي مبين من tung som er arabisk klar وإنه لفي زبور الأولين og alt er skrevet i de tidligere testamenter eller bøger أولم يكن أولم يكن لهم آية أن يعلموه علماء بني إسرائيل Har det ikke været et tegn for dem, som kendte til bøgerne, og de er specifikke dem, man kalder, de lærte af Bani Israel, det vil sige, de lærte af Torah, ولو نزلناه على بعض الأعجمين hvis vi har sendt den her bog for folk, som er ukendt med arabisk فقرأه عليهم, så han læste på den, ما كانوا به مؤمنين så vil de ikke være troende men fordi de er araber og hans budskab er på arabisk så skal de kunne forstå indholdet كذلك سلكناه في قلوب المجرمين det er sådan vi har nedsendt den og sørget for at de bliver taget ind i hjerterne på de kriminelle. La yu'minuna bihi hatta yaraw al-adab al-amin. De, de vil ikke være troende på det, medmindre de siger straffen hård lige foran deres øjne. Fayatiyahum baghtah, så vil straffen være der for den øjeblikkelig. Wahum la yash'urun, hvor de ikke vil føle det eller mærke det. فَيَقُولُونَ هَلْ نَحْنُ مُنظَرِينَ Så vil det sige, at vi bliver udsat til straf bare senere. أَفَرَأَيْتَ إِمَّتَّعْنَ أَفَرَأَيْتَ إِمَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ Kan du se, hvis de får udskudt deres straf i nogle år foran, ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ Så vil de sige straffen foran dem øjeblikkeligt, ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون de de har været udsat, eller udsat for tidligere af hygge og diverse ting, de kunne ikke være undgåelige for den, fordi de kunne sagtens, de kunne sagtens have set, at straffen vil komme. Men at Allah udsætter straffen for at hjælpe dem, for at de kan komme til fornuften. Og når de ikke vender til fornuften, så vil Allah subhanahu wa ta'ala ikke sætte det yderligere. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرِينَ Og hver gang vi har skadet en by, så har der været nogen, som er advaren. Dhikra wa ma kunna zalimin. Og det er en hukommelse for dem alle sammen. Og vi har ikke været øh, undervurderende for sagen. Wa ma tanazzalat bihi shayatin. Og det er ikke en bog, som er blevet bagt af øh, djævlen. Det er Allah, der har nedsendt den. Og her er der nogen, der sagde, at den her Koran er kommet fra shayatin. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ De gør det ikke, og de kan ikke gøre det. إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ Og de kan ikke høre op til himlen, hvad Allah siger til sine øh, engler. فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرُ Lad være med at sætte en anden Gud ved siden af Allah. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ så vil du være blandt dem som bliver straffet وأنذر عشيرتك الأقربين og du skal advare din nærmeste af din egen familie واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين og du skal være blød og du skal være blandt dem, som virkelig er blød over for din nærmeste, at det er dem, som følger dig. Og det er derfor Allah siger, وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Du skal være blød over for dem, som følger dig. فَإِنْ عَصَوْكَ Hvis de går imod dig, nogen af dem, فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ Sig, jeg tager afstand fra jer, hvad I udfører. وتوكل على العزيز الرحيم og du skal altid være øh, du skal altid have tillid og sætte tillid til at du sætter det hele på Allah, den magthæver og den, der er barmhjertig. Alladhi yaraka hina taqum. Det er Allah, der kan se dig, når du står op. Wa taqallubuka في sajidin. og når du laver ibadah og du ligger i sujud så er det din skaber der kan se dig Innahu huwa sami'u al-alim. han er alt hørende. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين كيف jeg يا؟ hvem er de shayatin kommer ned på? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Shayatin kommer ned, ned på vær, som er affak, som er en løgner, som øh, opdigter, som taler usand, som siger masser af løgn om islam, som, som udtaler sig på vegne af islam, hvor personen er en løgner. Det kan være en troldemand, det kan være en magist, det kan være en, som øh, øh, tror, at han er, han er sheikh, men han har ikke redskaber til at være det, så taler han på vegne af Allah løgn. Allahu Akbar. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون De lytter, tror de, men de fanger ingenting. Og så siger Allah, يلقون السمع De prøver at lytte til himlen. وأكثرهم كاذبون Og de fleste af dem lyver på, hvad de siger. والشعراء يتبعهم الغاوون Og digter, det vil sige dem, der skriver digte, dem som forfølger den, de er al-ghawun. Ghawun min al-ghawi. Og al-ghawi her, det er øh, dullal, og det er dem, som misvejleder folk. Og det er klart, når folk sidder og lytter til digter og digter og digter til, hele tiden, til sidst så bliver det bare jernblæst. Og sjøer, digte er delt op i to. Ma hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Hasanuhu hasan, det der så godt ved det, det der har en god purpose, en god, øh, en god ting, som den kan opnå med. Og så har du en anden form for sjøer, som er ligegyldig. Eller har ikke noget gavn af. Læs de danske digter. Du kan, du kan tage dem og så lægge den i skraldespanden med det samme. Der er ikke noget af de danske digte, man kan bruge til noget som helst. Men hvis du læser nogle af de andre digte, som er ligesom worldwide, altså rundt omkring i verden, så vil du se, at der er nogle digte, som har noget betydning bag sig. Og det er vigtigt for os, at vi forstår det. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Kan du ikke se, at det er i enhver by eller i enhver dele af verden, de bevæger sig og de lyver. Det er klart, en digter han skal lyve. Han skal hente en eller anden historie, så kan han se det. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ Nogle af dem fortæller, og Allah siger, at de siger, hvad de ikke gør. Og nogle af dem fortæller, at han er modig, og han er dræbt, og han er gjort. Men alligevel han er en løgner. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنادم سمعت خونة أهل الكرك وذكروا الله كثيرا ودي هوكم الله لسم حسان حسان بن ثابت حسان بن ثابت شاعر رسول الله اهجوم يا حسان وروح القدس معك او حسان انغريب قريش مدين مدين دكته او الله بسكولنا وجبريل فردين اوفهم الله اكبر أصيصي الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا Og de sejrer muslimin efter de bliver undertrykt. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا Og dem, som er i undertrykkelsesposition, أَيَّمُنْ قَلَبٍ يَلْقَلِبُونَ Og hvordan de kommer til redning. Surat al-Shu'ara er færdig. Vi starter med surat al-Naml, ja, mashaykh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala qui a succès, ya Rab. A'udhu min أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ar الله الرحمن الرحيم طاسين forkortelse af bogstaver det skal vi gentage bare ligesom så I ved det Tilka ayatul Qur'ani wa kitabin mubin. de er nogle ayat i Koran nogle af Allahs verser i Koran وكتاب مبين وكتاب مبين إن بو صم إع إلستريال أكلاتيا هدى وبشرى للمؤمنين guidance retledning وبشرى نهد til de الذين يقيمون الصلاة til dem som opretholder bøn ويؤتون الزكاة og betaler almisser وهم بالآخرة هم يوقنون alle med, med de er troende på den. Yuqinun har en form for fast overbevisning. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم فهم يعمهون Dem som ikke er troende på dommedagen, vi har tegnet, og det der sådan tazyin. Allah zayyana, zayyana lahum a'malahum. at Allah har, har ligesom vist dem, hvordan deres øh, beskidt handlinger ser ud. Fahum ya'mahun. Ej, de kommer til at være i taraddud. Og de kommer til at være i hira. Og de kommer til at være ligesom, i, øh, ligesom sindssyge mennesker, hvor de ikke aner, hvor de bevæger sig hen. Ulaika alladhina lahum su'ul adab. Og de er dem, som vil modtage din hårdeste straf. وهم في الآخرة هم الأخسرون Og ved dommedagen, de vil være dem, som er fortabte. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ Og du, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, du modtager Al-Quran fra en hakim alim, en som har hikmah, og en som har ilm. Og her, at Jibril, han har visdom, og Allah sendte Jibril for at lære Muhammad. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا موسى عليه الصلاة والسلام say Jeg har set ild سآتيكم منها بخبر Jeg skal lige overse om der sidder folk omkring det Så kommer jeg أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون إلى كما يا من أنتنت uh, så kan vi tænde bål her, og så kan vi sidde omkring det og få varmen. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها så bliver der kaldt på ham, at velsignelse være omkring alt, hvad der ligger omkring ilden. Og subhanallah, rabbil alamin, velsignet være Allah, skaberen af hele universet. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وموسى تصنعك من دين سكيبة يا إعدي الرب الله سيئر تهم يا إعدي الرب أنت اللي تهم وألقي عصاك وموسى كاستين ستوك فلما رآها تهتز da han har set, at hans stok, efter han har kastet den, begynder at ryste. Ka'anna ha'jan. ligesom den er jan. Og jan, Og det er en form for, for uh, øh, jinn, og det vil sige noget, der bevæger sig ingenting. وَلَّ مُدْبِرًا walam ya'aqib. Så stak han af, alaihi salatu wassalam. Walam ya'aqib, han kigger ikke tilbage. Yani, yarqad. På palæstinensisk, vi siger yarqad. Yani, løb, og lad være med at kigge tilbage. Læg væk til her er jeg. Så Allah siger, her, فلما رآها تهتز dann bis begonnen röst. كأنها جان liksom den är sån en bevegelig jinni en eller annat så säger han walla mudbiran han stack ej ولم يعقب han gick inte tillbaka يا موسى لا تخف ja موسى لا var mafruk إني لا يخاف لدي المرسلين المرسلون och dem som är sendt av mig de ska inte frukta الله أكبر الله أكبر إلا من ظلم ثم بدل حسنا بنادم som den undertryk og det er her vulma og vulma det betyder her at dem som har været i undertrykkelsesposition og har skiftet ba'da su'in fa inni ghafur rahim hvis han er kommet til tauba og har opnået tauba så vil Allah være ghafur rahim Ghafur tilgivende, rahim barmhjertig. وأدخل يدك في جيبك Og Musa, stik din hånd ind i dit lom. تخرج بيضاء من غير سوء Så vil den være skinnende. Og Musa var mørk i hud. Så vil den være lys, meget lys. Uden at der er noget galt med den. في تسع آيات إلى فرعون وقومه Og Musa, du har ni ayat. Ni tegn, som du kommer til at være. Og hvad er de nye tegn? Al-afa, stokken, al-yad, hånden, wal-baqiyah, at-tufan, altså resten, at-tufan, de selve flod over selve vandet, wal-jarad, græshopper, wal-qummal, ikke ايش القمل لوس والضفادع الضفدعة تندس هي الضفدعة بودانسك شو الضفدعة نسيت øh, ah, frø ja frø والدم blod والطمصة lukning af øjnene والجدب من بوادي والنقصان في المزارع og det betyder når vandet bliver suget ud så er der tørke det er den ni tegn Allah siger til ham في تسع آيات إلى فرعون din straf over for Fir'aun og hans folk er med ni tegn Innahum kanu qawman fasiqin De har været folk, som har opnået alt, der hedder fisk Og hvad er fisk? Syndighed på erklæring فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً Da de har set det klare tegn af straf قالوا هذا سحر مبين Det der, det er ren magi. Må Allah beskytte mig og beskytte jer fra det. Og må Allah opløfte jer og opløfte mig og enhver muslim, som er gudfrygtig. Barakallahu fikum. Vi er nået frem til Surat al-Naml, vers nummer 14, og det tager vi inshallah næste gang. Øh, jeg skal lige huske at minde jer om, vi har deres på søndag i Al-Amr al-Ma'ruf og Nahi al-Munkar. Vi fortsætter inshallah. Jeg vil gerne ligesom prøve at se, om øh, vi, vi kan øh, få en afslutning på det. Øh, den her gang måske vi tager lidt ekstra tid, øh, fordi så den ikke bliver trukket lidt længere øh, tid end, øh, end nødvendigt. آه، جزاكم الله الخير وبارك الله فيكم وحياكم الله آه، وجزاكم الله الخير obviously الله